Մեծ բացանք է ինձ համար, որ միանում եմ մնացած faculty-ին, իշնորիվ ամենին, ադային եւ անդամներին մենք շատ հաջող կոնգրես ուտեցինք այս տարի Ամերիկայից, տարբեր նահանգներից միացան մեզի եւ հյուրեր ունենք Եվրոպայից, Իտալիայից ունենք, Իսպանիայից ունենք, Բեյրութից միացան մեզի եւ իսկապես մակարդակը կոնգրեսին բավական լավագույն էր։ Կարող եմ ասեմ, ես ինքս որ լսում իմ մեր ընկերներին, faculty-ներին, որ ներկայացնում էին, բավական ուրախացի եւ բավական սովոր։ Ուր ուրեմն պետք է շարունակենք նույն քայլերը վերցնենք տեսնում եմ որ ատամնաբուժությունը լրիվ աշխարհքում փոխվում է առաջանում է եւ մենք արդեն մտածում ենք որ կրթությունը կապ չունի մեհատ նահանգի մեհատ երկրի կրթությունը բոլորինս է եւ մենք կարող ենք ամեն ձեւով միասին կիսվենք ես կնախընտրեմ երիտասարդությունը հետեւի շատ ուժեղ ձևով դուք ապական եք մեր ապական եք Էրթմին Մեղերյան Կարպետի գործարանը կողքումս տաքսի վարորդը ասամ խնդրում եմ հույր ունենք մեզ հետ միացյալ նահանգներից հանգիստ քշեք ասավ դե արդեն ես տարիքս արեր եմ 53 տարեկանում կազմում ինչպես պետք է մեքենա քշեմ դոկտոր ասամ ուրեմն դիմ դիմաց երեխա ես 57 տարեկան եմ ուրեմն դուք մեր ապական եք մենք կշարունակենք կաշխատենք դասավանդենք, կաշխատենք կիսվենք ձեզ հետ մեր անցյալ կրթությունը, բայց շատ կուզեմ, որ տեսնեմ երիտասարդությունը գան եւ մեզանից անցնեն եւ միանան մեզ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Դոկտոր Լազար Եսայանից, ԱԴԱ-ի անդամներից, երբ բավական ներություն ես քաշել, we are proud of you եւ հույսով եմ, որ ապագայում նորից նույն առիթ ունենանք, որ կարողանանք կոնգրեսների նույնաման դասավորենք եւ մենք էլ 100-ին 100 կմասնակցենք բարձանքամեզ համար։ Շնորհակալություն բոլորից։ Ուզում եմ փոխանցել նաև Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ղեկավարության ողջունի խոսքը։ Նրանք նույնպես շնորհավորում են այսօր մեր վեհաժողովը այստեղ, որ իրականացնում է այստեղ, եւ ասեմ, որ Եթե Երևան թե Արցախում վեհաժողովների անցկացման գործում եւ այն պետական համասանը հանդես եկել որպես կազմակերպիչ եւ մեծ աջակցություն է ցույց տվել այս վեհաժողովների իրականացման գործում։ Եվ իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում գույի ղեկավարությանը անձին Արմեն Մուրադյանին։ Նա ողջունում եմ այսօրվա մեր հաջողողին եւ ես ցանկանում որպեսզի բարեհաջող մենք այս ընթացքը շարունակենք։ Այսի նպատակը հայ-ամերիկյան առաջին միջազգային վեհաժողովն է, որը կազմակերպել է Հայաստանի ստոմատոլոգների ասոցիացիան, եւ այսօր մեր գիտական փորձով, մեր մասնագիտական փորձով փորձել ենք ներկայացնել արդի ստոմատոլոգիային եւ դիմացնոտային վիրաբուժությանը վերաբերող հարցերը եւ բնականաբար կլինեն նաեւ ձերքի հմտության դասընթացներ եւ փորձի փոխանակում։ Հաղորդման շատ է խոսում ձիրքի հմտության մասին։ Ինչ է նշանակում այդ գործողությունը։ Մեր մասնագիտական տերմինով ասած, դա master class հասկացողությունն է, որը այսօր իրականացնի մեր հարգարժան պրոֆեսորը Ուրալի բժշկական համալսարանի ժամանած։ Մեր բոլոր բժիշկներին սովորեցնելն է չափորոշիչներով ինչպես աշխատել այս կամ այն մեթոդաբանությամբ։ Իմ տարիների փորձից կարող եմ ասել, որ հայ բժշկությունը կարողանում է պատվավոր էջեր գրել, նույնիսկ համ համաշխարհային առողջապահության համակարգում ատամնաբուժության համակարգի մասին ինչ կարող է ասել պարոն Համարծյանը։ Ասեմ միանշանակ, որ մենք այսօրվա մեր ստոմատոլոգիայի մակարդակը չեն կարող համեմատել 10 տարի առաջ գոյություն ունեցող այն իրավիճակի հետ։ Այսօր ունենք կարող ենք վստահաբար արձանագրել մեր առաջխաղացումը, զարգացումը եւ արտերկրի ժամանած մեր գիտնականները հաճախ զարմանում են տեղի բժիշկների պատրաստվածության եւ նրանց իրազեկության առումով Պարոն Ազատյան, ինչու եք եկել Արցախ։ Լավ հարց տվեցիք, եկել ենք նախ այս գեղեցիկ ճկնախ երկիրը տեսնելու մեր սիրելի Արցախը եւ եկել ենք որպիսի շարունակենք Հայաստանում կազմակերպված առաջի հայ-ամերիկյան ստոմատոլոգների վեհաժողովը, որը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության 100-ամյակի ստեղծմանը եւ շարունակական բնույթ ունի ընդհանրապես եւ այս անգամ եւս շարունակությունը կոնֆերանսի կոնգրեսի կազմակերպվում է Արցախի Հանրապետ Ինստիտուտում, Ստեփանակերտ քաղաքում։ Օրինակ դուք տեղյակ եք ատամնաբուժության գործընթացի մասին, թե Արցախում ինչ է կատարվում, թե առաջին անգամ եք այստեղ։ Ես որպես պատվիրակություն առաջին անգամ եմ, բայց բազմիցս անգամ լինելով մասնագետ, տեղյակ եմ ներկա իրողության մասին, որը տեղի ունենում Արցախում, որը բարձր մակարդակի վրա է եւ գիտեմ, որ ձեր տեղի իշխանությունները, առողջապահության նախարարությունը Արցախի շատ մտահոգված են նման խնդիրներով եւ եւ կատարում է շատ բարձր կազմակերպչական ուրույն տեսքը, որբիսի բարձացնի ստոմատոլոգիան, որն էլ հնարավորինս մենք էլ կողքից համագործակցելով Արցախի ստոմատոլոգների հետ, բազմիցս անգամ կատարելով տարբեր կոնֆերանսներ, կոնգրեսներ, դրանով իսկ նպաստում ենք, քանի որ պետք է չի մոռանալ, լինելով Արցախ թե Հայաստան թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, բժշկությունը այն մասնագիտությունն է, որ պահանջում է օրեկան ամենօրվա սովորել, ուսումնասիրել։ Ինչ կտավ է հաջողովա Արցախի մաս մասնագետներին։ Արցախի մասնագետներին կտա փորձի փոխանակում, որը տեղի է ունենում աշխարհահռչակ որոշ մասնագետների հետ, որոնք գտնվում են Արցախի Հանրապետությունում Ամերիկայից, Ռուսաստանի Դաշնայությունից եւ Հայաստանից ներկայացված, որոնք կլինի փորձի փոխանակություն եւ արդի առողջապահական բուժման մեթոդների կիրառումը Thank you.